Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail an-nikahu sunnati faman raghiba ang sunnati falaysa minni wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du pisoan kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Soibul Ajah ingkang kula kadhawuhan sowan wonten ing papan menika alhamdulillah sasampunipun kula dumugi wonten ing papan menika tasih dipun paringi pak urmatan dening Saibul Ajah lewat pranatacara ingkang kula kadhawuhan matur-matur wontenipun bab wali matul ursi saking menika kula boten namung badhe ngaturi wawasan dhateng penganten sekalian. Wawasan kula cara umum mawon, termasuk nganten-nganten lawas barang liya. Iso melu nganggo, ngaten nggih. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken. Ningali ayatipun Allah wonten ing Al-Qur'an. Gusti Allah nitakaken menungso iki ana sing lanang ana sing wedok ngaten menika keng kersanipun Allah termasuk dados ayat-ayat keagunganipun Gusti Allah kok upama Gusti Allah ki nitake menungso ki lanang kabeh kira-kira susah nggih napa susah kok umpama wedok kabeh kira-kira ya susah tanduran timun ki ora aman nggih to lah mula Allah ndamel nang donya iki karo Allah menungso digawe ana lanang ana wedok kanggo nuduhake ayat keagungane Allah dipun dawuhaken wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja anane wong lanang karo wong wedok iki nang alam donya sangka kersane Allah diprayogakake supaya saling berhubungan lewat jalur pernikahan nek cara jawane wong lanang karo wong wedok iku kon padha bebojoan lah bebojoan iki kanggo apa Allah ngersakaken litas kunu ilaiha supaya uripe menungso nang alam dunya iki duweni ketentraman nek wong lanang iku gelem ngrabeni wong wedok wong wedok dirabi dening wong lanang niki mangke dalam membentuk rumah tangga menika badhe mangke akan ketentraman Iki termasuk saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula kanggo nggayuh ketentreman, menungso iki nek wis uripe diparingi tentrem, mengko tekan akhire sing dadi penuwune menungso iki bisa dadi menungso sing bejo donya tekan akhirate. Lah ngaten ta nggih? Kira-kira kita ingkang semua rawon iki do kepengin bejo donya akhirat apa mung bejo donya tok mestine sing disuwun bejo donya bejo a Kanjeng Nabi sampun paring dawuh wong iku nek arep didadekake dening Allah dadi menungso sing bejo donya tekan akhirat iki nang donyane niki karo Gusti Allah diparingi tetenger papat Jadi nek kula panjenengan ki iso nyekeli tetenger papat iki kelakon arep dadi wong sing bejo donya bejo akhirat. Ning nek urung iso nyekeli tetenger papat niki angel arep gayuh bejo donya akhirat. Menapa tetenger bejo patang perkara sing nang alam donya niki miderek ngendikane Kanjeng Nabi min sa'adatil mar'i menungso iku nek arep didadekake menungso sing bejo donya akhirate nang donya iki sing nomor siji diparingi tetenger apa antaguna zaujatuhu solihatan nisbate wong lanang urip nang alam donya iki nek arep didadekake wong sing bejo diparingi tenger apa bojone ayu dadi wong lanang sing bojone ora ayu ora bakal bejo niki dawuh nabi lan nek wong wedok nek wong wedok nang donya iki diparingi tenger bojone bagus dadi wong wedok sing bojone ora bagus ora bakal bejo mula tak saranke wong lanang-lanang sing bojone ora ayu pupung durung mati salin lah ngene ya Lho niki panjenengan kula aturi pawacan. sing jenenge ayu men menggahe kanjeng nabi ki kok ora ayu ning rupa mboten bab ayu niku relatif garek delok sing nyipati nek wong wong menungso kados kula panjenengan iki nek ditakoni kira-kira panjenengan -kira ya padha kali kula Kang wong wedok sing ayu ki sing kang ngopo ngoten niku kira-kira panjenengan mesti jawab ya padha kali kula wong wedok sing ayu ki ya wong wedok sing rambuté ngandan-andan irungé mbangir mripaté blalak untune miji timun lambene nyigar delimo, nggih ta nggih kulité kuning langsep drijine mucuk bung bakéane ngebu meteng iki kira-kira nek menungso kan ngoten lah nek cara Gusti Allah nyipati wong wedok ayu mboten ngaten dipun dawuhaken wonten Al-Qur'an fasholiatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah wong wedok sing ayu mung Allah yaiku wong wedok sing tekun ling ibadah duwe bojo banget bektine karo bojo niki wong wedok sing ayu mung Gusti nek ditinggal lunga kakunge dheweke nang omah bisa ngrekso awake bisa ngrekso omahe bisa ngrekso bandane niku wong wedok ayu mungguhe Gusti Allah jadi ora di ora dicethake rupane nek Allah nyipati wong wedok ayu niku tingkah lakune tekun ngibadahe bekti marang bojone nek ditinggal lunga bojo dheweke nang omah bisa ngrekso awak bondo omah wong kadang-kadang wong wedok rupane ayu karo bojo bekti nek ditinggal lunga dereng kantenan kok iso ngrekso nggih napa mboten ana Bojo bojomu wajan karo sing lanang mas mes mas mes ning kok ditinggal lunga gale telung dina ngono wis kadang-kadang ngampir-ngampir ke lanangan liya Nggih nggoten. Lha iki mungguhe Allah wong wedok sing ngono iki ora ayu. Dados mila kula matur tetenger bejo iku nek wong lanang bojone ayu, nek wong wedok bojone bagus. Sing bagus ya ora rupane, budi peker dine. Lah wong lanang sing bagus ki sing kok ngopo? Allah dawuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima Fadlallah wong lanang sing bagus iku wong lanang duwe bojo tanggung jawab maring bojo dalam segala bidang bidang nafkah lahire tanggung jawab nafkah batine tanggung jawab bidang pendidikan agamane tanggung jawab bidang pendidikan rumah tanggane tanggung jawab niki wong lanang sing bagus mungguwe Gusti lah ya ana ta ya Kang ya wong lanang sing karo wong wedok ujar mung perintah wae wonten apa mboten dumeh dadi wong lanang wah dadak arep menang-menangan karepe awan bumi temumpang nggih napa nggih tek-tek perintah tek-tek perintah bali saka sawah tekan klatar terus bengok Yem, piye patule? Dicalke. Engko arep njaluk wedang ya bengok. Kopi. Niki naminipun boten wong lanang sing bagus mergo ora tanggung jawab. Mila monggo nek penganten sekalian kepingin jadi penganten sing bejo donya akhirate masing-masing takon mapake kahanane dewi-dewi sing penganten putri usaha oh, dadi wong wedok sing ayu sing penganten kakung usaha oh, dadi wong lanang sing bagus niki mengko bagus oleh ayu insya Allah donya bejo Pak Pak kula matur panjenengan kepengin dadi wong lanang bagus napa mboten kepengin ya ya senajan tuwa wis tau kepengen ibu-ibu kepingin dadi wong wedok ayu mengertos resepe napa dereng dereng kelersan kula beto ya nek cara ngendikane kanjeng nabi wong lanang pingin dadi wong lanang bagus munggui Allah wong wedok pingin dadi wong wedok ayu munggui Allah iki resepe somo apa kon ngajeke tangi gasik Dadi sing lanang ya ajek litangi gasih, sing wedok ya ajek litangi gasih. Jam piro? Jam telu Telat-telate jam 4 tangi. Anjur nopo? Nek wis tangi nguyoh. Lagi ngene ta nggih? Bar nguyoh cewek. Lebar cewek wudu. Lebar wudu terus nganggo pakaian tutup orat, terus nindakake salat tahajud. iki anggere wong bebojoan lanang wedoke ajek tangi gace ajek salat tahajud karo Gusti Allah sing lanang arep didateke wong bagus sing wedok arep didateke wong ayu calon bejo donya tekan A niki resep ingkang setunggal ingkang nomor kali tetengere bejo wong nek arep didadekake wong sing bejo donya akhirate kanjeng nabi maringi tetenger apa sing nomor loro wa ayyakuna khulatauhu sholihin srawung sambendinane iki srawung karo wong sing sholih angger srawunge iki karo wong sing sholih iki bakal bejo donya bejo akhirat mula datang penganten sekalian iki sakwise nindakake akad nikah masing-masing duwe kewajiban dhewe-dhewe sing lanang duwe kewajiban maring wadoke sing wadok duwe kewajiban maring lanange mongko kewajiban iki do ditetepi terus kula penjenengan berusaha sambentinane iki srawung karo wong sing solih lah srawung karo wong sing solih niku pripun sing gampang ditindakake nek kula penjenengan iki wong Islam le salat ditindakno kanthi jamaah. Wong ki anggere pendak wektu nindakke salat jamaah iki berarti setiap saat srawung karo wong soli Iki engko arep dadi wong sing bejo donya bejo akhirat. Niki kula nyuwun dateng penganten sekalian, monggo mangke panjenengan gayuh kabejan niki nek wis dadi wong bebojoan oleh nindakake salat aja nganti ninggal jamaah insyaallah mengko bakal dadi wong sing bejo donya bejo akhirat niki sing nomor sing nomor loro tentang ring bejo ingkang nomor tiga kanjeng nabi dawuh tetengere bejo sing nomor telu yaiku wa ayakuna auladuhu abroro wong iku nek arep didadekke wong bejo karo Gusti Allah diparingi anak dilalai anake ya bagus-bagus budi peker tine mula penganten sekalian niki monggo awet sak niki berusaha nyuwun dateng Allah diparing ana turun ingkang bagus budi peker dine daya tiang niki ora ana sing dipenuwun kok muga-muga anakku dadi bajingan tengik kan mboten wonten nggih napa den kabeh iku wong sing dipenuwun muga-muga diparing anak turun ingkang saleh lan salihah lah kanggo gayuh anak turun ingkang salih-salihah niki mboten saged dadaan mboten saged kedah awet awal sampun gadah penuwunan datang Allah panjenenganipun Nabi Zakaria liyuwun putra datang Allah diparing ana putra sing soli niku le donga nganti pirang-pirang tahun dongane Nabi Zakaria Rabbi habli milladungka zuriyatanta thayyibah ya Allah Gusti mugi panjenengan paring dhateng kula anak turun ingkang bagus-bagus budi pekertine niku Nabi Zakaria le ndonga niku nganti suwene diijabahi kagungan putra niku Nabi Zakaria pun umur 120 tahun garwane umur 90 tahun dadi le ndonga niku pirang-pirang tahun niku syarate kepengin duwe anak soal niku kudu ndedonga karo Gusti ping pindone nek kepengin duwe anak soli niki nalika tiang jaler wau badhe napakoh batin dateng tiang istri kudu nganggoni tata krama ora teko sludhak-sludhu kudu nggo tata krama lah tata kramane pripun sepisan lanang wedok iki kudu wudu engko nek wis terus mlebu kamar bareng nek wis mlebu kamar ndonga bareng lanang wedok ndonga sik Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton marozak tanah ki bareng engko nek wis rampung ndonga terus sing lanang ki uluk salam karo sing wedok Assalamualaikum ya babar rahmah sing wedok jawab waalaikumul ya ahlal jannah iki terus gek monggo pinara iki gek mlebu niku aturane kepengin dhewe anak saleh lha nek nggo anak saleh nggo tata krama tangi turu nglilir ya teko mlebu bludus bludus iki engko kira-kira anake angel kandhanane kan nggih ngoten lha niki aturan iki aturan saking junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki mangke insyaallah nek nganggo tata krama mangke bakal diparingi anak-anak ingkang bagus budi pekertine lah mengko <clears throat> nek Gusti Allah wis maringi tanda-tanda oleh apa kok batin iki arep karo Gusti Allah dikersake dadi turunan sing bagus iki upamane engko putrine iki wis mulai hamil iki kudu bareng-bareng wong loro lanang wedok iki kudu ndedonga ndedonga maring Gusti Allah nek cara dawuh para ulama sing wedok niku nek wis mulai hamil iki kon ngajegake pendak maghrib, lebar maghrib maca surat Maryam pendak lebar subuh maca surat Luqman Paul gadang-gadang muga-muga anak sing dikandung iki mengko lahir metu wedok dadi wong wedok sing sholihah kaya Dewi Maryam. Nek metu lanang bisa dadi bocah sing sholih kaya putrane Raja Lukman Hakim. Niku pun didik bayi nang jero kandungan. Mangke nek terus wayahe lahir, supaya dadi bocah sing soli tuntunane kanjeng nabi bayi niku begitu lahir ceprol terus langsung diadani kuping tengene dikomati kuping kiwane niku nggen kula nggih rumpate mlaku e Kang Jaman kula cilik niku tau ndelok wong arek manak niku bareng bayine lahir ceprol niku terus mbah dukune mau dari nanten beda nih zaman cilik kula niku terus nyingkap kloso galar itu diangkat rupiah ping telu rupiah rupiah rupiah ngono niku jaman alit kula niku anggere ana bayi lahir mesti rupiah galar kula nate ndelok niku lebare terus bareng dukune pun metu saka omah niku tak petoke tak takoni mbah napa bayi lahir kok digrupiaki galar niku kersane napa jare Mbah Dukun bayi lahir kudu digrobiak gegalar cuk gede men ora kagetan muni ngono niku bareng tak titeni panjen temenan Kang bayi sing digrobiak galar niku mandang Gede panjen ora kagetan jam rolas awan kae beduk ditabuh adzan dikumandangke ya jan ora kaget kok tetep jagong nong deker nggodoki gitar ah la ilaha illallah iki barokah galar iki berarti ya apa mlek esuk adzan subuh dikumandangke blas ora kaget tetep bangkong terus lho niki mula nek cara piwulange kanjeng nabi supaya dadi bocah sing soli niku nek begitu lahir kon diadzani kuping tengene dikomati kuping kiwane mengko terus nek wis bocah niku mulai bisa ngomong niki diajari omong-omong sing nyebut kalimahe Gusti Allah arep diajari kon muni Mila rampung maem diajari kon maca alhamdulillah terus kepethuk bapake diajari kon ulo salam ngoten niku usah duwe anak soleh iku mboten gampil kedah telatos sakwise dididik kaya ngono sing ora kalah pentinge maneh tiang sepuh lemari dedaharan karo putra iki kudu ikhtiar bener-bener dedaharan sing cetoh halali bab ditirakatono kaya ngopo ning nek anak niki lemari dedaharan sak ketemune ora dijiko halale wis pokoke dising kecekel mbok kuwi coro mbok kuwi celurut kecekel dipakake mbok kuwi gedang le nyolong kuwi tanggane dipangkake niki oh ditirakat to kaya ngopo bocah iki nek kon dadi soleh mboten saged bab kanjeng Nabi dawuh kullu lahmin nabata minal aram fannaru aula bihi di daging sing tukule asal saka panganan haram iki mangke ikhtiare niki ora bakal ikhtiar ibadah ikhtiare mesti ikhtiar maksiat mula monggo kula titipaken dhateng khususipun pengantin sekalian umumipun kula panjenengan nek do kepengin duwe anak turun sing soleh kedah kita menet yang sepuh usaha ajar dadi wong sing solih yakni itu ibun ingkang sae bab dadi wong tua niku nek ora mindah ape, dikepengin anak kok dadi ape angel Badul ulama le al abna sirotul abak anak ki fotokopi ini wong tua jadi meneng-meneng kalau penjahat ini dipotokopi karo anak-anak mula tingkah laku kalau penjahat ini sing hati-hati dipotokopi kali anak kalau kemutan persis nalika kalau nembe dadi nganten ke oleh pirang sasi kalau ini kedal ketamonan tiang sepuh rawuh datang panggilan kulong ngendiko nak dalem bah seliramu ki saiki jero kagungan garwa apa ya? Inggih Mbah, alhamdulillah enggal ayu. Paringi pangestu Mbah, ya tak dongak-dongake muga-muga kempel kumpul donya kerat. Kula amin. Ning ya kuwe nak simbah weling. Terus pundi Mbah? So kapan mangsane? Gusti Allah wis paring kanugrahan nang sliramu sak kloron. rupa putra seliramu berarti wis dadi wong sepuh kuwi sing ati-ati nek wis dadi wong sepuh kuwi aja pisan-pisan cok para padu karo garwa nang ngarepe anak <coughs> niku simbah leweling kali kula ngoten tak pikir ngopo to ya wong padu-padu karo bojone dhewe nang ngarepe anak-anake dhewe kok ora oleh ki ngopo lah kula tangletaken Enten apa to, Mbah? Wong tuwa kok ora padu karo bojo nang ngarepe anak. Walah, oh, Nak. Wong tuwaku nek para padu karo garwa nang ngarepe anak, padha karo mulangi anak kon ora tata krama karo wong tuwa. Padha karo anak iki diwulang ben ora tata krama karo wong tuwa. Niku kula saged manggihaken dereng dangu lho, Kang. Apa iya? Bar tak angen-angen dawa. niku pancen leres sebab apa kula niku awit alit ngantos tuwek ngeten niki dereng nate semerep ana wong para padu kok basa urun tau kok. yen penate preso ana wong padu basa wis tau preso wong padu iku ora ana sing basa wong lanang dadi bojone wong wedok iki nek dong apik sing wedok iki basa lho karo sing lanang ning padu kelakon ora basa leres leres wong karo sing lanang nggo do kirus wae dikeruke raine karo lemuni jan ora apik-apik kok pancen kowe iki jan lanangan op mongko anake sing kelas 3 SD nunggoni bahaya lho niku Wong lanang donekke lanangan lara atine dipatake bandot. wakire malang kering le semaur ora mangap meneh jaluk tak dilang tugelan boto cocotmu kuwi meneh iki bahaya kok wong tuwa ngeten iki dipoto kopi karo anak mandang wis telung dina kliwat bapak karo ibu wis kumpul apik meneh ibu lek matur ya wis basa anak jam rolas bali sekolah tekan ngomah ngeletake buku terus nembung karo mbokne mbok maaf oh iya diladeni wis ana lungguh sing apik dimam dintekke aja nganti ranten tak kuthuke do mati nek arek mam ki ndonga barang ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar amin nolan oleh bapakne ora ketok nang kono takon karo mbokne mbok napa lanangane nang ndi mau sing karo wong lanang nek lanangan iki sapa Niki fotokopine langsung dadi lho niku. Nggih nah, dan Mandang sore mbokne tas metu ke ruang makan lebar madang, metu ke ruang makan delala lambene nek upane ora arti. Metu kepethok anake. Anake weruh nek mbokne lambene ana upane. karpe bener aru-aru, ming tenise wae. Mbok napa? Cocotmu kuwi ana iki mau sing marahi muni ngono sapa bapakne nggih mboten lho mulane monggo kula panjenengan nek kepingin duwe anak sing solih kula panjenengan dadi wong tua kudu ajar dadi wong sing solih ngendikan karo putra iki kadang-kadang anak iki diajari basa iki ora kok istilahe wong tua mbasani anaknya mboten Nek ana wong tuwa ning ngendika karo putrane basa berarti melatih supaya anak iki nek mematuran karo wong sepuh ben nganggo tata krama nganggo basa. Bab sakniki niki nek kula ningali tengen kula mriku masyaallah sing jenengane akhlakul karimah niku di kalangan lare-lare nem pun boten patek dinggo. Mila saking menika kula panjenengan monggo wonten ing pepanggihan menika emut dateng ngendikanipun Kanjeng Nabi ingkang nomor 3 kula panjenengan arep dadi wong bejo diparingi tenger anak-anak kita dados lare ingkang sholihin lan sholihat bisane dadi anak sing sholih sholihah kula penyantian sepuh kudu berusaha dadi wong sholih lan preatos didik dateng anak-anak kita bisane mengtembe anak-anak kita dados amal jariyah kula panjenengan sedaya Allahumma ingkang nomor sekawan wong iku nek arep didadekake wong sing bejo donya akhirat Kanjeng Nabi dawuh wa ayyakuna rezkuhu fi baladihi diparingi dalan rezeki ming nong daerahe nisbate piyai kene dalan rezekine pamane dodolan ya ado-adoe le dodolan nang Magelang idul sithik tekan Yojo esuk mangkat sore mulih niku naminipun dalan rezekine nang daerah bab sak niki niki kathah wong do golek rezeki nganti tekan luar negeri leres napa mboten ya kasil mongko wong wedok niku nanging ora dadi tetenger bejo Ha kok ngaten? Sampean kula aturi cerita. Kula nu gadah tangga. Bebojoan kentas entas duwe anak loro jek cilik-cilik. Akhire kena cobaning pangeran. Sing lanang le dadi pegawai pabrik kena PHK leren. Sing wedok le dadi pelayan toko saya Saiki lanang wedok ora yang gawe kabeh. Mengko anak cilik-cilik loro. akhirnya sing wedok kondok karo sing lanang mas lale sampean rambut gawe aku ya rambut gawe terus anaknya mbok pakani apa jari sing lanang aku ki ya wis ikhtiar di moro-moro mrono golek gawean tapi urung kasil sing wedok kondok aku tak matur karo sampean mas nek aku sing tak temandang nyambut gawe kira-kira sampean oleh apa ora lar nyambut kene ndi nong Taiwan Taiwan ki ngendi lor Noyogaten lah nek ambur gening Taiwan ki terus liwat ngendi lewat tenaga kerja akhiripun krono kondisi kepepet sing lanang ya nek pancen kowe niate nyambut gawe demi anak monggo arep nyambut gawe Taiwan monggo sampe entuk entuk ya wis nek ngono aku tak ikhtiar daftar teng departemen tenaga kerja akhirnya ketompo dikabari sok mangkat. Bareng sarep mangkat nak pamitan karo sing lanang. Mas, aku le arep nyambut gawe nang Korea apa nang Taiwan, ketoke ditompo, aku sok Senin mangkat. Mula sadurunge mangkat aku pamit karo sampean. Pisan, aku njaluk pendungane sampean muga-muga leh ku nyambut gawe awit mangkat tekan Bali baline diparingi selamat. Sebab iki e rong taun dadi aku nek urung rong taun rong mulih. akhirnya pun ya popo ping pindone gandeng anak cik cilik-cilik lan aku le mangkat dewean anak tak pas lagi sampean nong omah monggo dirawat dididik engko aku wis nyambut gawe iki wis entuk bayaran ya tiap bulan aku tak kirim oh iya mangkat nali <coughs> nalika ditinggal nong Taiwan niki untuk sesasi rong sasi telung sasi petang sasi ije sabar sing lanang niku didik anak loro cilik-cilik ning bareng tekan untuk limang sasi ditinggal sing wedok nang Taiwan dilalah dicoba karo Allah apa anak loro mencret kabeh wong lanang ditinggali anak cilik loro mencret kabeh judek sing cilik dicandak sing gedhe nangis sing gedhe candak cilik nangis ngono ora leren-leren akhire ora kuat ngempet sabar sing lanang muni kono nangis wak tekek sisan saking jengkele ati ora ngrasake mbokmu iki gek nang Taiwan golek kontrol jaran lho pamit nyambut gawe kok mandang nesu dene kaya golek kontrol jaran niki lah dadi ora dadi tetenger bejo ta niku ya mula kanjeng Nabi dawuhipun termasuk tetenger bejo niku diparingi dalan rezeki menong daerahe lah mula monggo kula panjenengan rawuh wonten ing papan menika, kula ajak sareng-sareng ndongaaken dhateng penganten sekalian, ya Pak ya. Kula lindungake dhateng anten, ming nirokke dongane Kanjeng Nabi dhateng para sahabat. Kanjeng Nabi ndongaaken dhateng sahabat Anas bin Malik nalika dadi nganten. Kanjeng Nabi ndongaake dhateng sahabat Abu Thalhah nalika ngantenan. Kanjeng Nabi ndongaaken dhateng sahabat Sa'd nalika ngantenan. Niku kok somo. Lek ndongake mung didongake telung perkara. Muga-muga penganten sekalian diparingana barokah umure. Amin. Ingkang nomor kali muga-muga penganten sekalian diparingana barokah rezekine. Ingkang nomor tiga penganten sekalian muga-muga diparingana barokah turun-turunane. -turun niku pun kecakup kabeh berkah umure berkah rezekine berkah turun turunan dongane kanjeng nabi menengkang sampun buktekaken panjenengane sahabat Anas bin Malik Anas bin Malik niku nalika dadi nganten didongaaken telung perkara niki kesempatan kabeh pisan didongae berkah umure sahabat Anas bin Malik niki diparingi umur urip nang alam donya niki nganti umur 140 tahun. Di antara kesekian ribu sahabat sing sedone paling keri dewi sahabat Anas. Ngantos panjenenganipun nalika akhir hayatipun ngendikane ma ma'ala wajhil ardi sahabiyun illa ana. Nang donya iki wis ora ana sing jeneng sahabat karya aku tok til. Niki sahabat Anas diparingi berkah umure sampai umur 140 tahun ping pindone dongane Kanjeng Nabi datang sahabat Anas diparingi berkah bandane bandane sahabat Anas itu kata sangat. ping telune diparingi berkah turun-turunane sahabat Anas menika sedo ninggal anak 117 putrane sahabat Anas satu 117 lah bandane sahabat anas sing rupa tanah nong tanah khaybar niku dibagi anak 117 niku saben bocah siji rata-rata kebagian 5 hektar Pak niku berkah dongane Kanjeng Nabi mula kula panjenengan tafaul ndongaaken dhateng panten telung perkara niki wau berkah umure berkah rezekine berkah turun turunane senajan ora kaya sahabat Anas nek kaya sahabat Anas tak pikir ngantene ora kuat nggih napa den anak 117 wong anak loro pusing kaya ha nggih nggih ini pokoknya diparingi berkah para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken monggo sesarengan menapa ingkang kula aturaken mugi-mugi mlebet wonten ing penggalih kula panjenengan sakit kita amalkan sehingga s estu estu kula penjenengan khususipun pengantin sekalian dining Allah dikersakake dadi wong sing bejo donya bejo akhirat Allahumma amin para rawuh hingga kita muliakan kula mboten perlu matur kata-kata mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken Muta akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma alif bainal arusain kama alafta baina adama wa hawa wa alif bainahuma kama alafta baina yusuf wa zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatal kubra Allahumma wasi' rizqahuma wa tawil umrahuma warzuqhuma dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana atim lana bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina